mwaramutse inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro ikiganiro uburundi buraririmba uburundi buraririmba ari ikiganiro kuvuga ku iterambere ry'umuziki w'uburundi aho twiga ku bitandukanye bishobora kugirira akamaro ari abo baririmbyi nyine canke abakunzi b'umuziki na cyane cyane umuziki ndundi uko muribaza ibyo tuza kuvuga uno munsi turaza gukora igikorwa twari gukora mu ndwi iheze bitashobotse eka muri abyibuka bari bakurikiye acindwi zibiri yuko Efrem muririmbyi wa kera amaze imyaka irenga mirongo ine ari mu muziki amayaya mugabo hakaba ari n'undi yaciye asohora indirimbo avuga ngo tambaga amayaya burundi wowe baca basa n'ababihagaritse bumva umengo yabatwaye icyiyumviro ngicyo rero cyo tuzakuganira uno munsi bakunzi baradusanganiro bakunzi ibiganiro Burundi baririmba bakunzi umuziki w'u Burundi harageze yuko abarundi bagira umuziki kama wabo uno munsi rero Efrem yaragize ubushakashatsi imyaka myinshi ahave atuganirira ku byerekeye iterambere ryiwe murabizi neza ko muririmbyi canke ari bakuru be akabayoya uh, eh, mukombozi canke Ralijo ekana muri umuna we spokesman radio sangana yararahira arengwa yuko isanganiro award eh, yari yatwemeye ko ava twakura kuri 61 ubusa 83 amajana 933 61 083 933 aza kutuganirira ku vyerekeye en john urikora twumva ego ndiko ndabumva ego turakuramukije turagwe ikazi muri studio za radio sananiro ndabaramukije murakoze cyane ego enjo namatwa dusumira naho utabitubwiye biriko biraba cyangwa imbere yawo umengo ngo urateguye warateguye ihiganwa ryaraheze kandi hari cyavuye mutubwira ingene ryari riteguye ingene ryagenze mu no mu nyuma naho twashakamwo umuririmbyi umwe akorerwa videwo mhm. hanyuma rero twarayitanga mu gice cya mbere turagera mu gice cya kabiri ah, muri pirisinare aho hari hasigayemwo abaririmbyi bane mhm. hanyuma ah, muri abo bane rero nibo hatowemwo umuririmbyi umwe wa next level sound eh, tuzokorana eh, Halijo aba spokesman bateye intambwe tuzoyiterana ico barose tuzokivuga bikiri mu ndoto tubivuge babishize mu ngiro naho nyene tubihayageze none iyo studio yawe iri he yitwa gute umuntu yishikira ngo iki yego yanje kuko arumbashije indoto yanje kuko namye ndabimenyesha abarundi kuva nkiri muto mhm. indoto yanje nuko nobona umuziki w'uburundi ugeze kure mhm. aho uwo uhagaze uwo ari we wese kubera haragoye gutora mugabo uhagera wese ashobora kubaza ati muri metero ni hehe baca bamurangira ariko byiza mbona notanga nimero ya ya telefone kugira ngo uwoba yagiye kuwoba atahabonye ashobora kuza kuri iyi nimero yego ibyo uzokora byose zo tujya karaza tubivuga kugira ngo uzotware babone ico arico isanganiro award abantu bazoyihurumbire eh, kubera ari abantu bama bavuga ngo mbega ngo haje isanganiro award maziki nuko batayitsinda isanganiro award kugera kure isanganiro award izwi na Enjon Enjon warayizi gushobora kushaka kumushigikira hari icegera ca cy’umukuru c'umukuru w'igihugu bahuriye hari Nairobi nawe nyene uh, ku munsi wa anniversaire muramaze imisi uko muravyumva kuri hadisanganiro isanganiro hariho nabandi aka message gashasha muza kumva kuheru no munsi eh, Umubosi atwara ijya studio yitwa Michel studio yasohoyemo ijya ndirimbo yitwa Burundi tugaruke rero muri studio iganiro Burundi buraririmbo turi kumwe na Efrem ndashimiye Sabiyumva Sabiyumva Efrem turasuye guhikaze muri studio za Radio eh ubuheruka twa twaganiye ku vyerekeye iterambere ry'umuziki tuko turavuga ingene umuziki w'Uburundi warumeze eh, mugabo urashaka kutwibutsa mu ncamake eh ryari watanguye n'ingene watanguye kugira ngo abantu babanze bumve kuba atari bumvise irindwi na gatandatu okay waruvuze uti watanguye neza imbere y'uko utangura ku gitari watanguye ku kitusigurire bo nkiri muto nahereye ku irenga eh, irenga ari umwaka uyu hari mu myaka mirongo irindwi na rimwe yego me ndaduga ndakurikirana ubwa mbere nshyira gitari mu minwe ndakibona nirindwi na gatandatu egome icyo gihe n'indi yakiguhaye mbona gihawe n'uwitwa Evariste eh, yari umuntu yakinira cyane mu bapiyoniye eh, bari bagiye mu burusiya azana ibitari bibiri yaba hafi y'imuhira nkaza rero ndamukurikira zarakira wumva kuva muri mirongo irindwi uno munsi gitari nturakirekura oya mm. eh. ego efureme rero ica twamutumira uno munsi yaje kutuganirira rero ku byerekeye ingene umuntu ashobora gutora eh, icyo twakita umudiho ndundi turazi neza yuko uvuze domboro ukavuga leropere umuntu aca yumva yuko uvuze kongo umuntu avuze mapuka uba uvuze eh, d'Ivoire mu burundi mbega ikibazo ni kimwe mu burundi abacuraranzi be n'abaririmbyi bari ngaho bavuza byose inzungu inshinwa igongomani eh, ariko bakaba bafise rero bari national izira barungikira imbyino ndundi zifite imidiho kavukire bagaca babimuderniza niko twovyita mugabo hari ibintu mushobora kuvuga bakabibankira kubera hmm. abona ati ibi nawe twagenda kuvuza soire cyangwa iki ntacyo turonka hmm. eh, reka tuwenterepuretizi na ah. ziriya eh. bagira bati reka tugire ibyo eh. bisanzwe bimenyerewe biduha uburyo bwo kuronka amahera tureke ibyo by'ikirundi ataco bitumarira eh, marobe Therese n'uwitwa n'uwitwa bavi muyinga witwa Virginie hariho witwa bari abagore batatu bari bakomeye cyane muri bare nationale indirimbo bategura eh. abo bose ngena nkurikirana ingene batamba ingene baririmba irashobora gutwara n'imyaka ibiri mm. eh, utarayiheza ugenda urayirondera uyiraba uyica hirya no hino twavuga wowe inzu guheza z'ukuri indirimbo z'iwanjye z'ukuri maze guheza bwite wanjye ni indirimbo zitarenga zitandatu muri iyo myaka yose yego zitwa ngo zo mu gihongabirano yego uburimwo turiko turaganira inyuma ya micro waratubwiye uti eh, ntiwisunga amayaya gusa ngo ngo wisunge ugwedengwe canke iki eh, ngo ni ibintu bivanze vy'ikirundi vyose dusigurire naravanze ingene navanze je bajya bamutamantime twamenyanye kuva muri katreva uh ingene bakina ingoma ndazitegereza ah. rimwe na rimwe iyo bariko barazitamba uh bagashira abakobwa imbere bazitamba narabona ingene bazitamba zikurikirana n'umudiho w'ingoma ah. ndakurikirana intambo zose zo mu Burundi gutebaho tumenye ijya danse yo mu rutana yitwa ubudemera twayimenye dutevye ah. ijya danse yo mu rutana ndayigira ko cyane ubudemera ndayiraba ingene bijyana n'ingoma ndakwirikira ihuruma danse akanyarusizi ndakwirikira iyi danse yo ngahimbo imbo yitwa eh, mbo mfatiye ku ntambo y'abaragane ngafata agasimbo nkaca ndagafatanisha n'iyi ntambo yo ngahimbo bayita umuyebe nkaca ndaba n'ab'intore ingene bambara ibintu bisa badatamba bimwe nkaca ndabyiga nkaca ndaba nciye mu ntara ya cyankuzo iyo nkeshimana avuka ngaca ndaba ingene intambo z'ikirundi zigenda mparuye mu myaka y'inyuma nkaca ndaba naho tugeze mu byo nigiye yakora ngaha kuri rya orukesitiri yo kwa natasha egome eh. ndakurikira ndirabika augustin ah. mwana nje ntunanigwe umukobwa wiwe ku munsi wa gatandatu yagize ubugeni turonse akaryo ko kumwifuriza kuba amakara ntaburubeya baranyugurura cyane mu bintu by'imiziki niho rero ngeze gushyika ubu ushobore gusohora ibyanjye nakwirikiranye cyitwa impano ego iyo ngabirano ntambo yitwa ingabirano nico naronde none uh, imbere yuko mukanya turare ko ikiganiro kigeze hagati twashaye ko muhava muca mutakura kutwakura kuri 76 ubusa 183 amajacha 33 79083 canke iyo nimero nyene muga muri limitaire uhereye kuri 60 ni kubera Adolphe nibashari nibashari Adolphe hakaba na Ridwin abo bo bo nibo boba baramugize uwari mu byerekeye umuziki yego araza kudusigurira mu buryo burambuye igituma abo ariwo ashira imbere gusumba abo bose yarabiye ko bagiye baramuterera ikintu kimwe kimwe ukwiwe mugabo muri kano kanya mubanze gutangura kutwandikira twumviza akaririmbo yari yashimye ka bwa mu ndwiza bishobotse turashaka kukironka tukaba rero kuba rero bacuruza kwa dusanga tuko tuhaganira n'umutami twa Ephraim amaze imyaka 40 irenga avuze umuziki yako atubwiye kuvyerekeye ko yagize ubushakashatsi agashika ku mudiho yise ingabirano ingabirano ati n'umudiho uhuye eh, n'imidiho myinshi ndundi yagira abaho amajya guseruka mu burengero mu mpanuka n'uburaruko bw'igihugu ati nta na yirengagije bakera turabakunda mutubwire abakiriho n’abashengeye muri ako nzego um, ngira abashingiye ntituba tukironse abatumire hmm. mugabo ariho turamaze kuganira na benshi bangabore bonse bakiza Silvestre ba ba eh, bitwa ba Africa Nova turaganira na Orchestre Nationale yakira n'abandi n'abandi n'abandi ahubwo mu minsi iza tuzoronka kuganira n'abaririmbyi bo muri ibi bihe 90 gushika mu magumi ya 93 gushika 96 hariho abaririmbyi benshi bari bahunze abandi bari bagize ingorane barahiba kuririmba mbwa hariho abandi babanishije abavugize ama live bitwa ba mushenge na n'imigwi uh, eh, ijo turazi umugwi wabo barimvye zo nako kubiganira mbwa uno munsi rero uh, twashaka imbere yuko mutangura kutwandikira kuri 76 amajana abiri n'icenda ijana mirongo ine mugire kuri sms mungire mugire kuri whatsapp e, tubanze tumvishe murazi ko FM yaheruka ngaha ubuheruka acinzwe zibiri aho yari yaje yatwaye yazanye igitano musatakizanye aratu vugiriza gato muri bwa bushakashatsi amaze imyaka ishika 40 ariko aragira akarimbo kavuga gutya hoberane hoberane hoberane hoberane muhoberane muhoberane muhoberane uti muhoberane kubera iki muhoberane ni ukuvuga tuvuge urabona abantu bahoberana aho bari hose umuntu ah. afite ingorane mu muryango afite ingorane mu babanyi afite ingorane mu kazi kuko abantu bahoberana turuka turumva iyo batuma turumva umengo harimo akantu k'akaburuzi ni indirimbo zigenda zana akantu k'akagongwe ibihe bagezemo ibihe babayemo ingene babayeho egome hari umuntu yitwa rukero ati yambu eh, eh, uwo mugabo w'umundamukiriza cyane uyu rukero ari muri Australia yego me ndamuramutsa yego me murabyumva rero ko mushaka gutangura kutwandikira kuri 76 209 140 ni WhatsApp canke eh bagasubiza inyuma canke SMS akaba ari eh, uno munsi rero Eh, tubandanye twumviriza eh, ako karimbo gato tugaruka muri studio turonka akajyo ko gusoma izi SMS bari ko ratwandikira canke WhatsApp 76 209 140 46 amajana 29 ijana na mirongine turi kumwe na Efrem mukanya cha tubwira eh, ivyo agiye gukora vuba barumuse ko ariko arifuza kuzoca muri studio Oberane bo cyane cyane vyavuye ku bintu bijyanye n'uburyo mhm. egome nturaronka uburyo bw'amafaranga wo kujyamo mu eh habuzika amafaranga kweri kandi ababa bose kandi je ndakuravyo ndabona ko eh ntuhoba ho baca cyangwa gushaka gukora mu masitidiyo y'ibihanganga mwe afise eh, gira utanga amadorari amadolari ha mu marundi oya ego plan yawe ni yihe dusigurire muri kazoza wanje mu bisanzwe ndifuza ko izo ndirimbo nshobora kuzisohora uh-huh. ariko tukazisohorana n'umuntu ameze neza uh-huh. akantegera ibyo nshaka kumwereka eh, muri studio umuntu atahura ni ukuvuga umuproducteri yumva eh, eh. asimbira gukina agace bikora ubwo nyine muhuze imitima turumva indirimbo zabo tutabamenye muzoze bazoze baraza mu kiganiro biratunezereza cyane urumva nk'uyu wewe aguteye intege eh, mbanje kubaramutsa na cyane cyane umutumire Frame hamajewe ndaryohewe cyane kubera umudiho wiwe yise eh, ngabirano ngabirano n'abandi nabande ni bande bamufasha ibyifuzo byiwe bije imbere nitwa ngabi eh, ngo nabo nyene nitwa ngabirane nyene gace gituma ego ni vyiza cyane ari kibazo yabajije ego yavuze go ngo ni bande bamufasha jewe nta numwe uh mhm. -huh. eh nta numwe nta numwe agufasha urimenya eh. mwaramutse ibiganiro muduha biradushimisha muce mudusubirizamo ako kamye kavuga umunsi mwiza ngira nako muhoberano ndi Christian kumutanga turashimira radio n'umutumire wanyu uwo muririmbyi naho ataraja muri studio arata aratangura arahanura mu izo ndirimbo ziwe urumva mm. ngo sinzi ko wogira komantere je numva umengo ifilm avuga ubona gutega Eric ntari bavar hmm? uko uravuga ivya kera ari havuga cyane umuntu akuteye akubwira ati burahanura umva umukiri numva ko abaririmbyi bubu ngo tunatera n'intege y'abaririmbyi umva ubabwira ko abaririmbyi bubu nicyo kibazo ngira kukubaza yego me intege nobatera nobatera intege ko bofata bakashobora korera cyane mu mudiho w'iwacu mu Burundi yego me yego ariko Efrem tubwire wewe hmm. kugira umuntu ashobora kugira ubushakashatsi cyo tumvise ko ari ibintu byinshi bisunga eh, muhira byifata gute urafise gitara abana bawe murakorana bangana gute dusigurira urarepeta zirubaka ati imana mwongere inkomezi yego none okay mu mwanya uci twishyura ikibazo kivuga duti wiyumvira ko uzajya muri studio ryari wabipanze gute mugabo mu kanya tumuze ukaririmba uce tubwira umuti hurimwo usanzwe uri umu instrumentiste ikagukundira si ukuvuga benshi cyane evuremu sogo yamaze kubyishura yego urumva iyi sitire ya sogo uko ndayumva kubera njye indirimbo yose ndayumva ndayifatiye mu mutwe wanjye mu bwonko nkaraba ingene uhaguruka n'ingene utamba uhagurutse ugiye wuguruye amaboko mm. n'ingene ugiye wuguruye igikiriza arahava haza uwitwa baritazaro baritazaru sida hakizimana baritazaru mhm. aba ari wamusubirira nta kintu umuntu yigeze afashwa mu bagiye mu nyuma ndibuka ko nigeze kuba mvuye Dar es Salaam ndaza ngaha ntihari hameze neza ndarondera hariya mu bushikirangange ndashikayo ndamwibwira twabonanye n'umudiregiteri nasanzeho ariko nabonye ko atacyo amfashije ndasura kandi ndasubira inyuma iyo nari njye mva naha rero ntangiye kwiserura kugira nshore bariko barakumva jewe ndazi hmm. nshimangiye ico kibazo hmm. ndazi yuko muri budget Eh, ya kirutire hariho ibintu byo gufasha album ku bantu bafite aya poroje ndebuka igihe kiwe twigeze kujyana n'iyo nyine muri iyi Steven tivi n'isoko ibintu bimwe bigeze kumufasha mugabo byari bisanzwe bifite kadire niyo rero wanditse wumva washikiriza ibyo numva ko nashikiriza ko bishobose bashobora kumfasha kugira ngo hmm. dushobore gusohora izo danse z'iwacu umuntu yateguye mhm. kubera ndabye imyaka byantwaye n'abantu nabonye mfatiye ku bitwa ba nkoroka mhm. bamijuriro matiyasi mhm. nkaraba witwa anakire abo bose nkaba n'abakeko mfite imyaka mirongo ibiri cumi n'icyenda no kwiyumvira kumva umuntu amize imyaka mirongo ine agira amarosheshe akaba ifite uturimbo dutandatu eh, ni indirimbo zitandatu bajya bagira indirimbo mirongo ibiri mu mwaka umwe ntabyo bemera byo bijya ndiko ndabiraba mm. agasanga uba utiba indirimbo z'abandi simbona ingene ushobora kuronka ivyo bintu kubera mm. nandira bika Auguste mm. niwe muntu nemera kuko ikintu citwa solfege mm. solfege zijanye n'imiziki mu bantu nabonye wabona ko mu mutwe yatevye vyamutwaye ahandi mu mutwe ngira ngo kwiradio ngira ngo afise indirimbo imwe cyangwa zibiri Mhm. Eh, ndetse ibindi yagiye akora byarenganye nk'umuyaga ati mwaramutse nitwa bernard nukuri eh, position rake buzi kuri ibyo mutama ariko aratubwira ndakunda indirimbo kuko nyine aririmba n'ibyo kwadushyikiriza ati murakoze eh? icya kabiri gukorera hamwe ubugenegene bwacu bwose tukagera aho duhurira tukabonana abakuze n'abakiri bato yego nicyo kintu mbona tuma umuziki wacu utera imbere cyane mm. eh, kubera benshi bakoresha style z'abanyamahanga ariko bakaririmba mu kirundi mm. eh. dusubire twumviza bakaririmbe gatoya n'abamfashije bose kugira nshobore kushika kuri uwo mugambi hmm. eh, hanyuma reka tuze turabe ikizova muri minisiteri kubera ko twumvise yuko ubona ko bishobotse vuba ushobora kuzoshikayo eh, mu mutwe hariyo byinshi bisumbaho byinshi cyane bibitse byinshi hmm. eh, cyane za nimero rero bazirindiranye igishika hari abashaka nimero za efureme basigaye bakwibariza ibirazi inyuma ya kino kiganiro ego ni sebutanef sanonantwite eh, yageze ko muri ino myaka yose mwumvise yuko yagize umudiho yise ngabirano eh, turashimira bose batwandikiye eka tukashimira ariko imana n'abariko barimenyereza ajya mu buhinga bw'ibyuma tukanashimira mwese mwakurikiye kino kiganiro eh, uburundi buraririmba tukadusubira rero mu ndwiza bishobotse tuzoronka akaryo ko kuzohava Euh, tuganira ku byerekeye iterambere ry'umuziki turindiriye ba Cedric Bangi ba Nziza Desire ba Farias abo bose mu myaka ya 90 bari batanguye kuririmba eh, imbere yuko abandi bazogira muri turakoze gose umviriza urundi Yabiheru